Justu, justu nungo taga, nungo zira? <laughs> Ni iturengoa. Ai, ai, auzokoa. Beraz, atzo iturenen, egun zubietan, zu auzarutik eh, hori ezagutzen duzu? E, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ni ez naiz berez itxungoa, eh? naiz kanpokoa, eh? eramaten dut hori tamar urte itxunan. Zuk nola bizitzen duzu memento hori? Ah, ongi, polita, polita, polita, horrez polita, eh? Guretako, bueno, itxungua gehiago, gure niretzat, itxungua gehiago guainik ekaro angoa naiz. Bueno, dire, mas o menos, berdintzua, bueno, aldatzen da pixko bat, joaldunak, be, bestimenta eta hori, baino. Han gainera egiten da, pues, egit, hiltzen da aratxi bat, eta hori jat, bueno, aretxia, gero bildotxa, gero gauz gehiago ere bai. Han egiten da dena, egun, hasi gozarikin, Osaria, Bazkaria eh, eh, eta Faria. Egun guztia beste, egun guztia. Mirezke? Bueno, ez da horren gatik. Zer bildu dugu, zer zen hori? Zerzak izertzen, baina egun horretan edo zein gauza izaten alda. <laughs> Obez, deakitea hori da? Ez, bueno, <laughs> Hau bere jarra horrek ere. Ba, zu, e, zubietara? Bai, bitarra naiz. Parte hartu duzu? E, aurten ez, mozor, ez naiz mozorratu, baina bueno, beste modu batera bai, pandere eta jotzen, eta bueno, musikakin. Ez da mugarik, egiten da urteko behar bada purga, eh? <laughs> atxikitzen dena barnean eh, plazaratzen da, hala ere, mezuak badira, ez? Bai, beti, beti aprobetsatzen da, mozorronatzen dagoen jendeak aprobetsatzen du bere mezua bidaltzeko. Tortzen da jendeari, eta bueno, baita herritarrei ere bai. Zuretzat zer dira jauteriak? Bueno, e, herritarrak elkartzeko modu bat, ze ez da bakarrikan hemen plazan ikusten dena, baita gero estalbinta elkartzen gara otordukileko eta hola, eta horrek badu elkartaratzeko modu bat, esateko modu. Bai, eta beste egiteko gero? Baitare, baitare. Dena, mai ingurun, dena. Dantza eta bazkaldu otordu guztik eta dentik egiten alda. Ituren entzinen atzo? Bai, E, atzoko egunakin eh, guk iten diogu bisita dituren darrei, bueno, hemen lehenengo maten zaio buelta eta hori, eta gero beraiek e, gaurko egunakin aste hartikin dortzen dire bisitan. Gero gaur zer, besta hemen? Bai, e, guain berez ja joaldunak utziko dituzte errotan e, zubita, o, eta hortizarrak, berriz bueltatuko dira unara, herriari beste buelta handango diote, eta gero ja gu bilduko gara estalpin e, bazkaltzeko, eta gero bai, gero ja norberak nahi duen arte. Hemen plazan hau gazte, zahagoak, bada denetarik, natura, baina eh, bada alde mekanizatu bat. Bai. <laughs> Hori, erranditaiken nola definitu? Ez dakit, e, soinua, ez? Soinua ikeko modu bat ez dela ibiltzen duten ikuste, baina hori norberak ere, badire soinurik iken ez duten beste motorro politiak ere bai. Orduan ez dakit, dentik handago. Iduridu hemen, ez dela zaila transmisua pasaraztea, belaunaldi, belaunaldi zuk zure familian bazen eta zuk segitu duzu? Bai, hori da. Da txikitatik bizitzen den gauza bat, bakoitzak nahi duen bezala, batzuk jo aldun, beste batzuk ez. Mozorro, musikakin edo edo ikusle bezala, badago dentikan, denentzako lekua dago. Mirezker, zure izena? Ainoa. Ainoa.